الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز جماعة المسلمين birodaron ikrom aziz va mo'tabar qorakalar aziz ustozlar sohibi xonadon bugun siz bilan biz hammalarimiz uchun qadrli bo'lgan bir xonadonda xodimi shariat xodimi qur'on bo'lgan dinda xizmatida turgan ulug'larda ko'rgan ulug'larda xizmatini qilib duosini olgan ahmadulloh qora akamizni hoji akamizni xonadonlarida o'tirar ekanmiz alloh taolo bu hoji qora akamga bergan ulug' bir ne'mat farzand ne'mati hofizil kalom bo'lgan homilil karom bo'lgan qoriy murattab bo'lgan o'g'illarini aqdu nikoh marosimiga bizlarni jamladilar shuni barobarinda bir nabiralariga ham aqiqa qilib duo olish umidida ekanlar ikkita marosimga sababchi bo'layotganlarda har birlariga alloh o'zi baxtu saodat shariatga muvofiq hayot nasib aylasin oila qurayotgan qori ukamizni hayotlarini o'zini qalbida turgan qur'oni karimga alloh muvofiq qilgan alloh subhanahu va taolo aqiqaga sababchi bo'layotgan nabiralariga ham uzoq umr berib mana shunday bir qori murattab bo'ladigan olimi baamal bo'ladigan zurriyotlardan bo'lmoqligini nasib aylasin azizlar oila qurmoqlik nikoh ila yashamoqlik bu payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning sunnatlaridandir bu hammamizga ma'lum va mashhurdir rasulimiz alayhissalotu vassalam النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني nikoh oila qurmoqlik bu mening sunnatimdandir kim bundan yuz o'girsa u mening ummatim emas dedilar mana shundan qo'rqqanligidan oila qurib keldilar ulamolar ustozlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam uylaninglar ko'payinglar men qiyomat qoyim bo'lganda ummatimni ko'p bo'lishligidan faxrlanaman dedilar siz bilan biz rasulimiz alayhissalotu vassalamning ummati bo'lib dunyoga keldik bugungi oylar mana shunday ulug' payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning tavallud topgan oylari bugungi oylar butun insoniyatni saodatiga sababchi bo'lgan ulug' zotni tavallud kunlari mana shunday bir ulug' bir fayzlik bir kunda siz azizlar bilan fayzli bir xonadonda o'tirishligimizni alloh nasib qilib turibdi azizlar siz bilan biz ummatmiz ummat o'laroq rasulimiz alayhissalotu vassalamga muhabbat umidida turgan ummatlardanmiz payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni o'zlari hozirga aytgan yuqoridagi hadislarida ko'payinglar uylaninglar men ummatimni qiyomatda ko'p bo'lib turishligidan faxr qilaman deganlarida de, biz o'sha faxr qilinayotgan ummatlar qatorida turishligimizni allohdan so'rashligimiz kerak chunki qiyomat qoyim bo'lganda qo'limizda muhammad alayhissalotu vassalamning ummati degan bir ko'rsatma qog'oz bilan turmaymiz ekan azizlar qo'limizda hujjat bo'lmaydi ekan bundoq qilib ko'rsatib mana mana o'sha ummatdanman deydigan chunki bunga rasulimiz alayhissalotu vassalamning o'zlari javob qilganlar kimning iymoni ajib kimning iymoni ajoyib deb so'raganlarida sahobalarga savol qilib hammalari javob berib shahidlarni mujohidlarni muhojirlarni ansorlarni iymonlari haqida javob qaytarganlarida rasulimiz alayhissalotu vassalam hammasiga yo'q deb rad qildilar bularda har biri aytilayotgan hujjatlarni mo'jizalarni ko'rib iymonda turgandan keyin mana bularni ichida turib iymonga kelishliklarda ajiblik yo'q deb turdilar shunda sahobalar ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lmasa kimning iymoni ajib o'zlari aytsinlar deganlarida rasulimiz alayhissalotu vassalam iymoni ajiblari bu bizdan keyin bizni ko'rmasdan iymon keltiradigan ummatlarimning iymoni ajib dedi g'oyibdan iymon keltiradilar haqiqatda biz rasulimiz alayhissalotu vassalamni ko'rmadik lekin bihamdillah u zoti bobarakotni haq payg'ambar ekanligiga mukammal iymon keltirib dunyoga kelib mana katta bo'lib hayot kechirib turilibdi rasulimiz alayhissalotu vassalamga savol berib sahobalar aytdilarki ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizniku taniydilar muhojirlarni ham ansorlarni ham taniydilar yonlarida turgan barcha ashoblarni qiyomatda taniydilar lekin o'sha iymoni ajib tuyulayotgan o'zlari ko'rmagan biz ko'rmagan u oxirgi zamonlarda keladigan ummatlarni ham taniydilarmi qiyomatda deb savol berdilar shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki sizlarni bir ot podanglar bo'lsa ot ko'pgina otinglar bo'lsa shularni ichida bir g'urral muhajjilin bir peshonasida qo'llarida oqligi bor qashqasi bor otlar bo'lsa ajratib olasizlarmi dedilar sahobalar ore ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam ajratib olamiz taniymiz men ham ummatimni shunday oqligidan tahorat olgan joylaridan ibodat o'rinlaridan chiqayotgan nurlardan ajratib olaman dedi demak qo'limizda hali aytganimizdek hujjat ko'rsatib man ummatman deya olmaymiz lekin o'sha tahorat asarlari sajdani asarlaridan chiqayotgan nurlardan rasulimiz alayhissalotu vassalam mana bu meni ummatim ekan deb ajratib olar ekan shuning uchun ham alloh taolodan qiyomat qoyim bo'lganda nurimizni ziyoda qilgin deb duo qilib so'ramoqlik kerak ekan rasulimiz alayhissalotu vassalam ummatlarni o'sha nuriga qarab ajratar ekan qaysi birlarimizni nurimiz charog'on qaysi birlarniki o'rtahol qaysi birniki nomiga chiqib turishlikligi ham e'tibor bor ana shuning uchun ham biz payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam qiyomat qoyimda ummatimni ko'p bo'lishligidan faxrlanaman deyayotganlarida chiroq misol nurlanib turishligimizga harakat qilishligimiz kerak buning uchun albatta tahoratda bardavom bo'lishlik ibodatda bardavom bo'lmoqlik mana bu holat qiyomat qoyim bo'lganda ummat safini ko'paytirishlikka ko'rsatishlikka sabab bo'ladigan ulug' bir allohning imkoniyatidir bugun oila qurayotgan aziz qorakamizga ham alloh taolodan yaxshi bir zurriyot ato qilishligini nuri alo nur bo'ladigan nuri ziyoda bo'ladigan bir zurriyotlardan berishligini allohdan so'rab qolamiz azizlar suhbatimizni avvalida man rasulimiz alayhi salotu vassalamni abozir al g'ifforiy roziyallohu anhuga qilgan ba'zi nasihatlarini eslab o'tmoqchi edik chunki dunyodagi eng ulug' nosih ahsanal muallim bu bizning payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdirlar mana shunday ulug' nosihimiz bo'lgan rahnamoyimiz rahmatil lil alamin bo'lgan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ulug' bir sahobalardan biri Zar al g'ifforiy roziyallohu anhuga bir nechta nasihatlarni qilgan edilar eslatib o'tmoq kerakki Zar al g'ifforiy roziyallohu anhu sahobalarning ichida eng ulug'laridan edi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning sahobalari ichida o'ta taqvolilaridan rasulimiz alayhissalotu vassalam yaxshi ko'rgan hatto ko'rganda yig'lab ko'zlariga yosh olgan sahobalardan edi aytmoqchi bo'layotganimiz taqvoli bo'lib turgan rasulimiz alayhissalotu vassalamning sadoqatli sahobalardan bo'lgan zotga qilayotgan nasihati bilan bizni oramizdagi farqni bir shu nasihatdan bilib olishimiz kerak taqvoli odamga shu darajada nasihat qilinar ekan unga bizga qay darajada nasihat qilinishlik kerak edi degan xulosaga kelar ekan abozir al g'ifforiy roziyallohu anhu o'zlari haqiqatda ham taqvolik parhezkor edilar hatto rasulimiz alayhissalotu vassalam kunlarning birida bir g'azotga chiqib ketayotganlarida sahobalarni biror ishtasini majbur qilmadilar bu og'ir g'azot edi shuning uchun hammani palonchi chiqsin demaymizda ixtiyor qilganlar chiqsin qolganlarda gunoh yo'q dedilar ixtiyor berdilar albatta bunaqa paytda eng jasoratli eng taqvoli bo'lgan fidoyi sahobalar chiqar edilar rasulimiz alayhissalotu vassalam chiqqan sahobalar bilan birga ketdilar bir qancha yo'l yurib bir oz dam olgani oromga o'tirganlarida rasulimiz alayhissalotu vassalam mundoq sahobalarni ichiga qaradilarda abozar ko'rinmaydilarmi dedilar shunda birlari abozar kelmadi dedilar bu haqida kelmay qoldi u balkim kelgisi kelmadi dedilar bu gapni eshitgan rasulimiz alayhissalotu vassalam taajjub bo'ldilar bundoq bo'lishi kerak emas edi dedilar abozar kelishlari kerak edi qolib qolish kerak emas edi deb judayam hayron bo'ldilar chunki abozar al g'iforiy roziyallohu anhu jonim fido deb rasulimiz alayhissalotu vassalamni yonlarida turgan sahoba mana shunday ulug' bir qiyinchilik g'azotida qolib qolishligi mumkin emas edi hayratlanib turgan edilar uzoqdan bir kishi yugurib kelayotgani ko'rinib qoldi hattoki yaqinlashgan sari haligi odamdan deydi tegirmonni toshini ovozi g'irillab yig'layotgan ovozi kelib turar edi o'zidan avval deydi yugurayotganda yig'lab yugurayotgan edi rasulimiz alayhissalotu vassalam shundoq qarab turdilarda shu kelayotgan abozar bo'ladi dedilar haqiqatda yaqinlashgan sari bu abozar roziyallohu anhu ekanligi bilindi shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam ko'ziga yosh olib bu sohibim yolg'iz tug'ilgan yolg'iz kelyapti yolg'iz o'tadi deb yig'ladilar haqiqatda ham rasulimiz alayhissalotu vassalam keyinchalik abozar al g'ifforiyga yo abozir mandan keyin madinada turmang siz diqqat bo'lib qolasiz bu yerda degan ekanlar parhezlari taqvolari shuni qabul qila olmaydi deb haqiqatda abozir al g'iforiy rasulimiz alayhissalotu vassalamdan keyin madinai munavvarani qayerida yursalar sarvara koinotni siyratlari izlari ko'rinib yashay olmasdan chiqib ketib o'sha bir chekkada g'ariblikda yolg'izlikda olamdan o'tgan edilar endi mana shunday ulug' bir insonga rasulimiz alayhissalotu vassalam nasihat qilib vasiyat qilyaptilar imom tabaroniy rivoyat qilgan bu hadisda abozar al g'ifforiy o'zlari aytib beryaptilar nima deganlarini rasulimiz alayhissalotu vassalam shunday dedilarki abozarga qarab dedilar abozar senga birinchi bo'lib vasiyatim ollohga taqvo qilgin dedilar taqvodor ollohdan qo'rqadigan odamga aytilyapti azizlar bu gap ollohga taqvo qilgin va innahu rasul amri kulli chunki bu taqvo hamma ishni boshidir dedilar haqiqatda hamma narsani avvalida taqvo tursagina o'sha narsa mukammal va chiroyli ado bo'lar ekan ibodat bo'lsin maishat bo'lsin har bir jabhada har bir yo'nalishda mo'min kishi uchun birinchi lozim bo'ladigan narsa bu taqvo bo'lar ekan azizlar taqvo bu ollohdan qo'rqmoqlikdir taqvo beriyo ibodat tiqiladirgan ulug' bir hissiyot ibodatidir alloh taoloni o'zigagina taqvo qilib taqvoni odam qalbidagi bo'layotgan taqvosini hech kimga ko'rsata olmaydigan bir tuyg'u men ollohdan qay darajada qo'rqaman deb hech kim mana ko'rib qo'ying mani qo'rqishimni deb ko'rsata olmaydigan olloh bilan bandani orasidagi ulug' bir ibodatdir azizlar bu taqvo shunday narsa qorong'u zulmatda o'tirganda odamlarni ko'zdan xoli bo'lganda taqvo taqvo hatto eri xotinchilik muomalasida ham hammani ko'zidan tashqarida bo'lib hech kimga ko'rinmaydigan parda ostida bir hujrada turganda ham taqvo lozim bo'ladi taqvodor odam shu joyda ham haddidan oshmay yashaydi chunki bu taqvoda bu allohni innalloh hayyul va qayyum bo'lgan va har bir narsani ko'rib turuvchi basir va sami bo'lgan alloh taolodan qo'rqishlik mana bu taqvo deydi agar har bir narsada rasulimiz alayhissalotu vassalam aytganlaridek taqvo hamma narsaning boshi dedilar har bir narsada agar taqvo bo'lsa uning oqibati xayrli bo'ladi hazrati umar roziyallohu anhu ba'zan raiyatni aylanib yuradigan holatlari bo'lardi kechqurunlari kunlarning birida yurganlarida bir hujr bir chaylani ichida bir chodirda bir ayol o'zini qizi bilan gaplashayotgan suhbatiga quloqlari tushib qoldi kampir qiziga qarab sutni oz soqqanligi uchun bugun sutimiz oz bo'lib qolibdi unga ozgina suvni qo'shib olib chiqib sotgin deb buyurayotgan edi qiz bola esa yo'q buni qilolmaymiz onajon bunga jazo belgilanadi deb aytsalar onasi ey qizim qiziq ekansan xalifa amir al mo'minin uxlab yotgan bo'lsa hamma odamlar tashqarida bo'lsa chodirda turgan bo'lsak kim ko'rib o'tiribdi qorong'ida sen sutga suv qo'shganingni qo'shib qo'yavergin deb ona targ'ib qilyapti shunda hazrati umar roziyallohu anhu qizning javobini kutib turgan edilar qiz onasiga qarab yaxshi onajon amir al mo'minin uxlab yotgan bo'lishlari mumkin raiyat xalq hammasi bizdan tashqarida bo'lishligi mumkin lekin onajon hech qachon uxlamaydigan hamma narsani ko'rib turadigan ollohchi edi allohga taqvo qilmaymizmi allohdan qo'rqmaymizmi dedilar hazrati umar roziyallohu anhu juda ham ta'sirlandilarda o'sha chodirga belgi alomat qo'yib qaytib ketdilar ertasiga o'g'illarini chaqirib o'g'lim sizga men qorong'i zulmatda o'tirganda ham hammani ko'zdan hatto xalifani ko'zdan xoli bo'lganda ham ollohdan qo'rqadigan kelin olib beraymi dedilar o'g'illari qani edi shunday bo'lsa degan edilar o'sha kelinni topib olib kelib o'g'illariga nikohladilar tarixchilar aytadiki ikkinchi umar nomini olgan umar ibn abdul aziz degan ulug' zot mana shu qizning nabirasi bo'ladi deydilar mana bu taqvo har bir jabhada kerak deganimizdek agar tijoratda ham taqvo bo'lsa tarozidan urib qolishlikdan qo'rqmoqligi birovning haqqiga xiyonat qilib qo'yishlikdan qo'rqmoqligi mana bu taqvo lozim bo'ladi shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam hamma ishda işte dedilar tijoriy bo'lsin maishiy ijtimoiy ibodat ubudiyat hammasida taqvo lozim senga birinchi vasiyatim birinchi nasihatim taqvo dedilar bu aytilayotgan nasihat abozarga bo'lgan bilan bu aslida bizga azizlar ummatga qarata aytilinyapti sizga shuni nasihat qilaman vasiyat qilaman har bir ishda taqvo qiling alloh taologa ibodat qilishlikda ham va boshqa amallarda ham so'ng ikkinchi nasihatni ham boshladi aytdilarki وعليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض dedilar senga dedilar doim qur'on tilovatda bo'lmoqlik va allohni zikrida bardavom bo'lishlikni nasihat qilaman lozim bo'ladi senga shu ishni qilmoqlik chunki bu sen uchun samoda zikr yer yuzida nur bo'ladigan narsadir dedilar qur'on tilovat qilishlik va allohni zikr qilishlik sen uchun osmonda zikr yer yuzida nur bo'ladi deganlariga yaxshiroq bir e'tibor qilishlik kerak bo'larkan chunki qur'oni karimda alloh taolo aytadiki fazkuruni azkurkum vashkuruli la takfurun meni zikr qilinglar men ham sizlarni zikr qilaman shukur keltiringlar lekin kufr keltirmanglar alloh taoloni zikr qilinsa olloh o'sha bandani zikr qiladi deyapti hadisi quddisiyda aytadiki alloh subhanahu va taolo agar bandam meni bitta o'zi zikr qilsa man bir o'zim zikr qilaman agar ko'pchilik bilan zikr qilsa men ham uni ko'pchilik bilan zikr qilaman farishtalar bilan dedi shuning uchun ham rasulimiz alayhissalotu vassalam senga qur'on va zikri olloh kerak bu holatda senga bu osmondan zikr bo'ladi osmonda shuhrat bo'ladi qur'oni karimni tilovat qilganimizda ham qur'on tilovatida bardavom bo'lishlikda ham qur'onga farishtalarni somiy bo'lishliklarini siz bilan biz yaxshi bilamiz qur'oni karim o'qilinayotganda farishtalarni kelib quloq solib turishligi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam farishtalar qur'oni karimga quloq solishlikka kelishliklari haqida bir nechta hadislarni ko'pgina roviylar bilan bizga qadar yetib kelganliklari to'g'risida hadislar mashhur demak qur'on tilovatida va allohni zikrida bardavom bo'lmoqlik mana bu narsa ollohni qoshida zikr bo'larkanu yer yuzida nur bo'larkan haqiqatda ya'ni o'sha odamni o'ziga nur zohir ekan doim allohni zikrida turgan zokir banda bilan doimiy qur'on tilovat qilib turgan odam albatta qur'on tilovat qilishlikni zikrni eng ulug'i chunki qur'on ollohni kalomi buni o'qiyotganda ollohni zikr qilib olloh bilan suhbatini qilib o'qiyotganda o'sha odamga osmonda shuhrat bo'layotgani zikr bo'layotgani va o'zida nur bo'lishligini biz mana bu joyda o'tirgan qordadalarimizni qorakalarimizni yuzidagi nurli zohirligidan ko'rib turibmiz doimiy qur'on tilovatida qur'on zikrida mashg'ul bo'lib turganlarda bu yerda o'tirgan hammamiz bilamiz olloh bergan bir ajib nuri bo'lishligini bu hozirgi hayotimizni o'zida ko'rinib turgan isbot turasidir albatta qiyomat qoyimda esa yuqorida aytganimizdek o'sha nurlarini ziyoda bo'lishligiga sabab bo'ladigan ulkan ibodatlardandir mana bugun ham biz mana shunday qur'on tilovatida turadigan qur'on va allohni zikrida turadigan bir xonadonda o'tiribmiz uylanayotgan kuyov to'ramizni o'zlari ham hofizil kalom bo'lgan qori murattab ekanlar qorakamlarni o'zlarida mana ta'lim olib qalblariga qur'on joylagan zot ekanlar bu nasihatni demak payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam go'yoki mana shu qorakamizga ham qilyaptilar bizga ham qilyaptilar shuning barobarida hozir mana shu hadisni eshitayotgan azizimiz qalbilariga go'yo rasulimiz alayhissalotu vassalam aytayotgan nasihatni joylab bu manga taalluqli emas bu qur'on o'qimayotgan odamlarga degan tasavvurda turmaslik kerak chunki abozar taqvolik qori olim odam edilar mana shunday zotga aytilyapti bu gap sen doimo qur'on tilovatida bo'lgin qur'on tilovatini o'zingga lozim tutgin va allohni zikrida bo'lgin deb o'shanday zotga aytyapti ekan biz buni ko'proq qabul qilmoqligimiz kerak Yine ettiler ki Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam ve aleyke bituli somt illa fi khayrin fe innehum matraddatun li şeytani ank ve avnun leke ala emri dinik senge lazım bo'ladi ko'proq hamuş ve sükunet bo'lishlik dediler Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam kamra gapirgin dediler ko'proq sukut zahlegin illa fi khayrin magaram yakşı gaplarını gapirgin chunki ko'p sukut saqlab yaxshi gapni gapirishliging dedilar bu shaytonni sendan quvishlikka va seni ollohni amrini bajarishlikda senga yordam beradigan ulug' bir hissiyotdir dedi mana bu narsa ham juda hammamizga kerak bo'ladigan bir holat ekanki azizlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam o'zlari sukut haqida kam gapirish haqida ko'p nasihatlarni qilgan hattoki bir sahoba ikrom kelib rasulimiz alayhissalotu vassalamga bir nechta savollarni berib amallar ibodatlar haqida so'rab qaysi amalni qilsa jannatga tushishliklari haqida savollar qilganda rasulimiz alayhissalotu vassalam har bir narsani gapirib namoz nima ekanligi ro'zani qalqon ekanligi haqida gapirib kelib oxiri qo'llari bilan tillarini ushlab turib senga eng yaxshi bir nasihat aytaymi dedilarda kaf hada dedilar tilingni mahkam ushlagin dedilar shunday yutasan dedilar mana bu narsa hozirgi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni qilayotgan nasihatlarda ham ko'rinib turibdiki ko'proq sukunatda ko'proq xomishlikda fikrda turishlik kerak gapirganda ham faqat yaxshi gaplarni gapirish kerak chunki rasulimiz alayhissalotu vassalam boshqa hadislarda ham ida takallam takallam bi xayr avskut dedilar gapirsang yaxshi gapni gapir bo'lmasa jim o'tirgin dedilar bu degani inson demak hayotida umuman gapirmasdan yurish kerak ekan degan tasavvur emas ekan balki gapirganimizda xayriyatlik yo bu dunyoyimiz uchun bir manfaat insonlarga manfaat bo'lsin oxiratimiz uchun manfaat bo'ladigan gapni gapirish kerak agar shu ikkiga ham manfaat bo'lmaydigan gap demak bu lag'u bo'ladi yo oxiratga yo dunyoga foydasi bo'lmaydigan gap lag'u bo'ladi g'iybat bo'ladi ig'vo bo'ladi shunaqa gap kelib chiqadi qolgan gaplarda hammasida yo insonlar uchun hayotimiz uchun yo oxiratimiz uchun manfaatli bo'lishi kerak rasulimiz alayhissalotu vassalam o'sha bu nasihatlarini aytdilar va yana davom etib aytdilarki dedilar kamroq kulging dedilar senga ko'p kulishlikni qaytaraman dedilar ko'p kulishlikdan qaytargin qaytgin dedilar chunki ko'p kulishlik qalbni o'ldiradi va yuzni nurini ketkazadi dedilar ko'p kulishlik rasulimiz alayhissalotu vassalam o'zlari kular edilar tabassum qilardilar azizlar tabassum qilardilar lekin xandon otib kulishliklari bo'lmagan sahobalar mana muarrihlar muhaddislar aytadilar rasulimiz alayhissalotu vassalamdan hatto so'raganlar yo rasululloh o'zlari bir xandon otib kuladilarmi deganlarda ha albatta man shunday kulamanki xandon otib kulaman u dunyoda jannat eshigi oldida bittadan ummatim jannatga kirganda kulaman degan edilar hatto ba'zi sahobalar ko'chada otib kulaman u dunyoda jannat eshigi oldida bittadan ummatim jannatga kirganda kulaman degan edilar hatto ba'zi sahobalar ko'chada xoholab xandon otib kulib turganda o'tib ketayotib ularga qarab nega bunaqa kulyapsizlar sizlar fil sirotdan o'tib hisob kitobdan eson omon qutulib olganda kulyapsizlar degan edilar albatta ko'p kulishlik hozirgi aytgan nasihatlarida ham qalbni o'ldiradigan va yuzni nurini ketkazadigan narsa ekan mana bundan saqlanishlik balki ko'proq tafakkurda tadabburda bo'lishlik alloh taoloni eslab alloh uchun ko'zimizga yosh olishlik va bekorchi gaplardan bekorchi xandonlardan o'zimizni saqlamoqligimiz kerak va yana bir nasihatlarini aytdilarki ahibbal masakin va jalishum wasil qarabotik va inqatauk dedilar abu zar roziyallohu anhuga nasihatini davom ettirib miskinlarni kambag'allarni yaxshi ko'rgin ular bilan birga o'tirib turgin dedilar kambag'allar bilan birga o'tirib turgin ularni yaxshi ko'r ularni kambag'alligi uchun yomon ko'rmagin va o'zingni qarabotlaringga qarindoshlaringga siylay rahm qilgin va agar ular sendan kechib yuborgan bo'lsalar ham dedilar senga e'tibor qilmay kechib yuborgan bo'lgan taqdirda ham qarindoshlaringga yaxshilik qilib qo'yavergin kambag'allarni yaxshi ko'rib bular bilan o'tirib turgin deb marhamat qildilar azizlar bu nasihatni qilayotgan nosih ulug' payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam bo'ladilar mana buni biz suhbatimizda ixtiyor qilishligimiz bu yerda o'tirgan hamma taqvoli hamma ibodatli qori ulug' ustozlar yig'ilib qolganligi uchun qor dadam nahiy munkar amri ma'ruf qilib beradilar nasihat qilib beradi deganlaridan hayo qilib man o'zim nasihat qilishlikdan shunday bir ulug' insonlar qorilar ichida o'tirib nasihat qilishlikdan hijolat bo'lganligimdan ulug' nasihatchi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning nasihatlarini topib siz azizlarga ilova qilib berdik xolos bu nasihat bizdan emas bu rasulimiz alayhissalotu vassalamdan bu nasihat bitta abodarga emas balki menga ham siz azizlarga ham qiyomatgacha keladigan barcha ummatlarga taalluqlidir shuning uchun ham azizlar alloh taolo bizni hammamizni o'zidan qo'rqadigan taqvoda turishligimizni qur'on tilovatida va zikrda bardavom bo'lishligimizni miskini faqirlarni yaxshi ko'rishligimizni bir birimiz bilan siylay rahmda davom bo'lishligimizni har xil bekarchi gaplardan saqlanib faqat yaxshi gaplarni gapirmoqligimizni nasib qilgan bo'lsin shuningdek azizlar bugun uylanayotgan qorakamizga bir alloh taolodan baxt so'rab qolamizki mana bu qori ukamizga bugun ulug' bir omonat yuklatilyapti shu bugunga qadar qorakamiz faqat o'zlariga javobgar edilar endi bugundan boshlab bu aziz qori ukamiz oilalariga ham javobgarlikni bo'yniga oldilar bugun nikohlarda qabul qildim deyishligi bilan katta mas'uliyat bo'yinlariga yuklatildi chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam kullukum roin va kullukum mas'ulun an raiyatihi sizlarda hammanglar roisizlar boshliqsizlar va o'zinglarni raiyatinglarga javob berasizlar dedilar mana shu mas'ullik bugun kuyov to'ramizni zimmalariga yuklatildi bugunga qadar faqat o'zlari uchun javob bergan bo'lsa endi oilasi uchun javob beradi chunki alloh qur'oni karimda billah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum naro va quduhannasu val hijora deb marhamat qildi iymon keltirganlar ey ahli iymonlar o'zingizni va ahli ayollaringizni yoqilg'isi inson va toshdan bo'ladigan do'zaxdan saqlang dedi mana bu mas'uliyat oila boshlig'iga yuklatiladi shuning uchun bugun qori ukamizga ushbu mas'uliyat yuklanar ekan mas'uliyatni bajarishlikda allohdan nusrat so'rab qolamiz qori ukamiz bugunga qadar bitta o'zlari ta'lim olsa kifoya edilar endi alloh nasib qilib zurriyot ato qilsa zurriyotiga ham ta'lim berishliklari bo'yinlariga vojib bo'lib qoladi chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning hadislari bor yuladu alal fitra dunyoda tug'ilajak hamma inson hamma tug'iladigan inson fitratda pokiza tug'iladi lekin ularni ota onasi ularni yo yahudiy qilib yo majusiy qilib yo nasroniy qilib tarbiya qiladi dedilar bir insonni tug'ilganda pokiza tug'ilib alloh taolo hech kimni kofir mushrik munofiq qilib yaratmasligi ushbu hadisdan ko'rinib turibdi tug'ilganda pokiza tug'iladi lekin ota ona sabab bo'lar ekan mana shu qori ukamizni qori bo'lib qolishlariga otalari bilan ustozlarini katta xizmati bo'ldi shuning uchun ham ustoz ham ota ham bir maqomda otadek hurmatlanishligi mana shu bolani alloh taoloni taniydigan nafaqatgina allohga iymon keltirib mo'min bo'ladigan balki allohni kalomini qalbida saqlab turadigan bir maqomga yetkazib qo'ydilar buning savobi albatta qiyomat qoyim bo'lganda qorilarni otasiga oltindan bo'lgan tojlar kiydirilganda taxtlarga o'tkazilganda butun mahshar ahli o'sha yerda turib nega bularni boshiga toj kiydirilyapti nega bular ko'tarilib jannatga olib kirib ketilyapti bular shahidlarmi siddiqlarmi kim bular deganlarida shahidlar ham emas siddiqlar ham emas o'g'illarini qori qilganlar degan javobni eshitganda rohatini ko'radilar ilohim ustozlariga ham otalariga ham shu maqomlar nasib qilsin va qora akamizga keyingi zurriyotlarni mana shunday bo'lmoqligida alloh nasib aylasin azizlar endi bu yerda juda qorilarimiz ko'p ekanlar bular hali qur'onlar tilovat qilib beradilar shuning uchun suhbatimizga bir muxtasar holatda xotima yasasakda qori dadamiz bir duo qilib bersalar yuqoridagi nasihatlarga hammamizni alloh taolo amalda bardavom qilishligini allohdan so'raylik omin